Արջևում մարտի 8-ն է կանանց իրավունքների միջազգային օրը։ Ոստի մայրիկների անկյունում կխոսենք կանանց իրավունքներից, քանի որ աշխարհում ու մասնավորապես մեզ մոտ կանայք իրենց կյանքի տարբեր բնագավառում շարունակում են բախվել խոչընդոտների, որոնք երբեմն կարող են լուրջ հոգեկան եւ ֆիզիկական տարապանքներ պատճառել կնոջը։ Եկեք փորձենք հասկանալ ինչու ու միասին փնտրենք լուծումներ։ Կանանց հանդեպ խտրական վերաբերմունքի ամենածանր տեսակը համարվում է ընտանեկան բռնությունն իր ենթատեսակներով՝ ֆիզիկական, հոգեբանական, ֆինանսական եւ սեռական։ Բայց որտեղից է արմատներ առնում այս ցավոտ իրականությունը։ Մանրամասնում է կանանց կենտրոն Շուշի հասարակական կազմակերպության ղեկավար Գայանե Համբարձումյանը։ ամենածանր ազդեցությունը հոգեբանական բռնությունից է, որովհետև ինքը կատարվում է ընտանիքում, բայց մենք չունենք առողջ հարաբերություններ ընտանիքում, որ ցանկացած կոնֆլիկտ կարելի է լուծել խոսելով, մեկը մեկին զիջելով, մեկը մեկին հասկանալով եւ այլն։ Եվ դրանից նաեւ դժվում են երեխաները, ովքեր որ տեսնում են այս ամեն ինչը, եւ դա նորից հետևանք է թողում երեխաներին եւ մեծանում անորից ոչ առողջ սերունդ բայց մեր գործնեության ժամանակ մենք նկատել ենք, որ առաջի պատերազմից հետո ավելի աշատացել տանական բռնությունը, քանի որ առաջի պատերազմից հետո մենք հաղթող էինք եւ տղամարդիկ պատերազմից հետո հոգեբանական ռեաբիլիտացիա չեն անցել եւ այդ իրանց չբուժված վերքերը վերվում էր տուն։ Խոսքը հոգեբանականի մասին է, այն ինչ որ իրանք տեսել են պատերազմում եւ ինչ կատարվել է, այդ իհարկե հետ կաթողել իրանք վրա, եւ այս ամենը իրանք վերում էին տուն եւ վերարտադրում էին բռնությունը։ Եվ ահագին ժամանակ էր մեզ պետք, որ կանայք սկսեն խոսալ դրա մասին, եւ մենք եկանք մի պահ այս եզրակացությանը, որ պատերազմից հետո միշտ ընտանեկան բռնությունը ակտիվանում է կանանց կենտրոնի տվյալներով Արցախյան վերջին պատերազմից հետո եւս ընտանիքներում բռնության աճ է գրանցվել, սակայն այս անգամ այդ ծանր վիճակը շտկելու տարբերակներն են շատացել։ Այս մեկ էլ պատերազմից անգամ ուրեմն մենք ունենք մի հատ դրական երևույթ, որ ահագին մեր հասարակությունում հնարավորություն ստեղծվեց մարդիկ գնան հոկեբանի մոտ։ Հայաստանից ահագին հոկեբաներ եկան, որ աջակցեն։ Ու գիտեմ, որ ահագին մարդիկ գնում են նաև տղամարդիկ են գնում, որը որ շատ ողջունելի է։ Չնայած հոգեբանական խորհրդատվության վճարովի եւ անվճար ծառայություններին, այդուհանդերձ պատերազմից վերադարձած տղամարդկանց 50%-ից ավելին հոգեբանի ինստիտուտի հանդեպ վստահություն չունի, կամ որ ավելի վատը կարծրատիպային մոտեցումների պատճառով խուսափում է դիմել։ Արդյունքում տուժում է ոչ միայն անհատը, այլ իր ողջ ընտանիքը եւ հատկապես կինը։ Մեր հասարակությունը դեր չի եկել այն մակարդակի, ասեմ, չգիտեմ ինչ ասեմ, որ հոկեբանի մոտ գնալը սա անհրաժեշտություն է, եթե դու խնդիր ունես, որովհետև հոկեբանը օգնում է քեզ դուրս գալ, հասկանալ ինչ է կատարվում քո հետ եւ օգնում է, որ դու ինքդ քեզ հասկանաս, Ընդհանրապես հոկեբանը որոշում չի կայացնում ոչ մեկի տեղը։ Հոկեբանը ուղղակի օգնում է մարդուն հասկանալ իրավիճակը, հասկանալ իր ռեսուրսները, հասկանալ ինչ կարող է տվյալ մարդը իր համար անի եւ որը իր կյանքը ավելի որ որակյալ կսարքի։ Մեզ մոտ այո, այդքան չեն գալիս, մենք գիտենք դեպքեր, որ գնում են պոլիկլինիկա ինչ որ հարցով եւ բժիշկը ուղեկցում է իրան հոգեբանի, նույն շենքում իրանք չեն էլ գնում հոգեբանի մոտ, որ մի հատ հասկանան ինչ է իրանց հետ կատարվում։ Նման մարդիկ էլ կան, այո։ Քաղաքացի Արամ Թադևոսյանը կարծում է, որ մեր հասարակությունում կանանց իրավունքների հետ կապված բազմաթիվ խնդիրներ կան կանայք իրենց իրավունքները պաշտպանելու, իրացնելու որպես քաղաքացի եւ մարդ կայանալու համար ուտում է Արցախը։ Հանդիպում են բավականին լուրջ խոչընդոտների, եւ կարծում եմ պետք է լուրջ աշխատանք կատարվի, որ เป զի եւ իրազեկման առումով եւ իրավապահ եւ իրավապաշտպան կազմակերպությունների առումով, որ เป զի կանանց իրավունքները մի քիչ ավելի պաշտպանված լինեն Արցախում։ Նախ եւ առաջ կարծում եմ, որ կանանք իրենք պետք է բավականին ակտիվություն ցուցաբերեն հանրային գործնեության մեջ, լինի հասարակական կազմակերպություններ հիմնելը, լինի տարբեր ինքնակազմակերպման գործընթացներ իրականացնելը եւ այլն, որպեսզի կանանց իրավունքները պաշտպանված լինեն։ Առաջին հերթին լուրջ խնդրեմ է ընտանեկան բռնությունը, որ կարծում եմ որքանով էլ որ տարբեր գործիչներ փորձում են դա բացառել կամ համարել ինչ որ օտար ազդեցություն, բան, որ մեր հասարակությունում այդպիսի բան չկա, կարծում եմ լուրջ խնդրեմ է եւ շատ կանայք իրենց անպաշտպան են զգում եւ չկա որևիցե հաստատություն, որևիցե տեղ, որտեղ նրանք կարող են դիմել եւ իրենց իրավունքները պաշտպանել, այդ առումով բավականին մեծ աշխատանք կկատարվի։ կա Հասարակության մեջ եւս մեկ խնդիր է կնատիացությունը չնկատելն ու հարմարված ապրելը։ Ընդ որում հենց իրենք կանայք հաճախ չեն գիտակցում, որ տվյալ իրավիճակում իրենց իրավունքները սահմանափակված են։ Կանանց խնդիրներով սպաղվող հասարակական կազմակերպության ղեկավարը համոզված է, որքան իրազեկված լինի կինը, այնքան ավելի դժվար է նրա իրավունքները խախտել։ Որպես օրինակ բերում է հայ առաքելական եկեղեցու պսակադրության արարողակարգի վերաձևակերպումը ոչ հոգուտ կանանց։ Երբ որ ամուսոզրիկ ամուսնանում է եւ եկեղեցում հարցնում են, տղամարդուն տերես, ասում է տերեմ, կնոջը հարցնում են հնազանդես, հնազանդեմ, եւ այս բարերը ընդունվում է շատ բառացի, որ կինը դառնում է տղամարդու սեփականությունը, որ ինչ որ ուզում եմ, ասում եմ, ու դու պարտավոր ես անել հնազանդ այս ամեն ինչը։ Բայց շատ առաջներում, երբ որ պետականություն այս ամեն ինչը չկար եւ զույգը եկեղեցում էր, հա, ամուսնությունը իրանց անում, ուրեմն առաջ սենց բաներ։ Տղամարդուն եւ կնոջը հարցնում էին տեր եւ հնազանդ ես, այսինքն այս մեր հասարակության կարծրատիպերը տարիների ընթացքում ձևափոխվել է այդ մոտեցումը, այսինքն եկեղեցին չի ենթադրում, որ կինը տղամարդու սեփականությունն է։ Եկեղեցին ասում անրամասին, որ մեկը մեկին պետք է տեր եւ հնազանդ լինեք։ Եվ եթե մեր հասարակությունում լինի նման մոտեցում մեկը մեկի հանդեպ, կարծում եմ մենք ունենանք լավ առողջ ընտանիքներ, որտեղ որ բռնությունները չեն լինի եւ կունենանք առողջ հարաբերություններ, առողջ հասարակություն։ Կանանց ռեսուրսային կենտրոն հասարակական կազմակերպության Արցախի մասնաճյուղը այժմ կանանց կենտրոն Շուշի 2017 թվականին հետազոտել է բարձր կրթություն ստանալու եւ բարձր պաշտոններ զբաղեցնելու վիճակագրական տվյալները։ Հիմնականում բարձր կրթությունը ստանում են աղջիկները, բայց երբ որ հետո նայում ես պաշտոն ստանալու մակարդակը, որտեղ որ մարդիկ որոշում են կայացնում, մենք տեսնում ենք, որ հիմնականում տղամարդիկ են։ Մեր հասարակությունը հենց այդ է ասում, որ աղջիկը պետքա կրթված լինի։ Այսինքն հասարակությունը արդեն տալիս է գենդերային դերը, ինչպես պետքա լինի տղան, ինչպես պետքա լինի աղջիկը։ Դառնում է, որ աղջիկը պետքա կրթված լինի, բայց որոշում կայացնող պաշտոն զբաղեցնում են հիմնականում տղամարդիկ։ ընտանիքը հասարակության փոքր մոդելն է եւ ըստ Գայանե Համբարձումյանի կանանց հանդեպ խտրական վերաբերմունքը նախ եւ առաջ գալիս է հենց ընտանիքից։ Այսինքն, երբ որ ընտանիքում նույն ձևի սովորացնում են, որ դու աղջիկ ես, դու պետք է համապատասխանես այս կրիտերիաներին, այսինքն փոքր ժամանակվանից մենք արդեն սահմանափակում ենք աղջիկներին։ Եթե լինում են աղջիկներ, ովքեր որ քաջ են եւ չեն լսում հասարակության կարծիքը եւ առաջ են գնում, նո հիմնականում այս աղջիկների մասին մի քիչ կարծրատիպային կարծիք կա, բայց ես կոնկրետ կարծում եմ, որ սա տղաների կողմից վախից է այդ վախը իրանց պաշտպանական միջոցն է, ոնց որ չեն ուզում, որ իրանց կողքը խելացի աղջիկ լինի։ Հասարակական կազմակերպության ղեկավարի նշած համարձական անցից է նաև Կարինե Հովանիսյանը, ով այդուհանդերձ աշխատանքի ընդունվելիս զերծ չի մնացել իր իրավունքների սահմանափակումից։ Մեր հասարակության մեջ ես նույնպես բարբերաբար առնչվում եմ իմ իրավունքների համանախապակմանը, ընդ որում տարբեր ոլորտներում, օրինակ աշխատանքի ընդունվելիս եմ առնչվել, երբ գործնատուն ուղիղ ճակատիս ասաց, որ տվյալ աշխատանքը տղամարդու համար է, չնայած նրան, որ ես առարկեցի եւ արդյունքում մասնակցեցի թափուր աշխատանքի համար նախատեսված քննությանը, այնուամենայնիվ գործատուն ընտրեց արական սեռի ներկայացուցիչին, չնայած որ քննության արդյունքները մեր հավասար սարերին։ Սա իրականում ցավոտ երևույթ է եւ ես գոնե իմ մասով փորձում եմ ընդդիմանալ այդ անարդարությանը։ Օրինակ, այս պահին ես սովորում եմ մեքենա վարել, անտեսելով հասարակության խտրական վերաբերմունքը։ Ըստ իս, որքան կինը իրազեկված է, այնքան նրա համար ավելի նկատելի է սեռով պայմանավորված իրավունքների սահմանափակումները։ Եթե խոսենք մայրօրենքից, ապա միակ օրենքը, որը կնոջ եւ տղամարդու դեպքում տարբեր է, վերարտադրողականության իրավունքն է, որի երկրորդ կետը իրավունք է տալիս կնոջը թույլատրելի ժամկետներում հղիությունը ընդհատել։ Մեր հասարակության մեջ կանայք շատ են մանիպուլացվում այս օրենքի իրավունքի շուրջ, քանի որ հետպատերազմական վիճակը եւ ընտանիքում եւ հասարակությունը վասում է կնոջից, որ ինքը պետքա անպայման ունենա երեխա ու եթե տղա է ավելի լավ, որ լինի ապագա զինվոր։ Բայց մենք կարծում ենք, որ երեխա ունենալը կնոջ իրավունքն է, ավելի ճիշտ սա պլանավորման հետ խնդիր ունի։ Այս խնդիրը գալիս է ավելի, երբ որ ընտանիքում առողջ հարաբերություններ է լինում եւ ընտանիքը պլանավորում է, քանի երեխա ունենա, երբ ունենա, ոնց ունենա։ Ինչի համար որ սա վերաբերվում է կնոջը, ոչ թե տղամարդունն էլ նաև, այլ երեխա ունենալը դա օրգանիզմի համար շատ մեծ փոփոխություն, ստրես, հետևանքները կապված է կնոջ օրգանիզմի հետ եւ ստիպել կնոջը, որ ինքը դառնա ինկուբատոր Կարծում ենք, որ սա սխալ բան է, բայց եթե ընտանիքում առողջ հարաբերություններ են եւ այս ամեն ինչը իրանց մոտ ավելի գրագետ աստացվում, այսինքն օգտագործվում է հակաբեղ մնավորիչ դեղերը, ամեն ինչ նորմալ անցնում է եւ կարծում եմ նման խնդիր գինը չի ունենա։ Կարծում եմ նման դեպքերը լինում է առողջ ընտանիքներում։ Այս խնդիրը գալիս է, երբ որ ընտանիքում առողջ հարաբերություններ չեն։ Օրենքի եւ հասարակության արժեվ գինը առավելապես խոցելի է ընտանեկան բռնության համատեքստում քանի որ ընտանիքը փակ համակարգ է։ Կանանց կենտրոն Շուշիի ղեկավարը ամենատարածված օրինակն է բերում, երբ հարևանը մյուս հարևանի տնից բռնարարության ձայներ է լսում եւ նախընտրում է լռել ու չխառնվել, կարծելով, որ դա իր գործը չէ։ Եթե այնուամենայնիվ բռնության ենթարկվող կինը քաջություն է ունենում ոստիկանություն դիմել, այստեղ եւս բախվում է մի շարք կարծրատիպային մոտեցումների ոստիկաներն էլ են այս հասարակության մեջ ապրում եւ իրանք էլ են շարժվում այդ կարծրատիպերով եւ կնոջը ոնց որ ամոթանքի տան, որ քո ամուսին նա դու պետքա իր հետ ապրես, ինչի համար ես դիմումը գրում։ Իրան, ասինքն անընդհատ բան անեն, որ ինքը հետ վերցնի իր դիմումը Իրականում Հայաստանում կա ընտանեկան բռնության դեմ օրենք, ինքը ճիշտ աչերի է, որովհետև ինքը նորից ոնց որ հաշտեցնում է բռնարարին եւ զոհին, բայց Հայաստանում ես գիտեմ, որ այս աշխատանքները շարունակվում արվի, մեզ մոտ այդ օրենքը ոնց որ ընդունված չի։ Եվ եթե կինը, որը որ դիմում է գրել ամուսնու դեմ, հիմնականում ոստիկանությանը դիմում են, երբ որ լինում է ֆիզիկական բռնություն, բայց այս օրենքը ոչ թե դնում են ոնց որ ընտանեկան բռնության տակ, այլ առանձին հոդված կա, երբ որ ֆիզիկական բռնության ես ենթարկում։ Եվ շատ ցավալի է, եթե ընտանիքում կա աղջիկ, նորից մանիպուլյացիա են անում, որ դու աղջիկ ունես եւ եթե հասարակությունը իմանա, որ դու քո ամուսնու հանդեպ նման քայլ ես արել, աղջիկը դել կտուժվի դրանից։ Այսինքն մեզ մոտ բռնարարին փորձում են ամեն ձև արդարացնել։ Չնայած հասարակական կնատիած որոշ բարքերին ու ոստիկանությունում հանդիպող մի շարք բարդություններին, այնուամենայնիվ Արցախի մարդու իրավունքների գրասենյակից տեղեկացանք, որ իրենց գործունեության երկարամյա պրակտիկայում հազվադեպ են դեպքերը, երբ կանայք դիմում են գենդերային խնդիրներով։ Ի տարբերություն ՄԻՊ գրասենյակի կանանց կենտրոն Շուշի հասարակական կազմակերպությանը հաճախակի են կանայք դիմում։ Գայանե Համբարձումյանի խոսքով հիմնականում դիմում են ընտանեկան բռնության խնդրով, բայց պատերազմի պատերազմից հետո ավելացել է նաև մարդկային կորուստ ունեցող կանանց թիվը, որոնց հասարակական կազմակերպության հոգեբանները օգնում են խորհրդատվությամբ։ Մենք իրավաբանի հաստիկ չունենք, բայց մենք ունենք ծանոթ հա իրավաբաններ մյուս կազմակերպություններում, որոնք միշտ հասանելի են եւ միշտ պատրաստ են արցախցիներին օգնելու, բայց ասենց մի բան կա, երբ որ կինը որոշում է, ինքնա որոշում դիմի իրավաբանի թե ոչ։ Ինքը պետքա որոշի եւ ինքն է ապրելու այդ բանի հետ։ Մենք կողքին ենք, այո։ Եթե ինքը խնդրում ա որ օրինակ չի կարողանում դիմում ձևակերպի մենք օգնում ենք բայց եթե ինքը որոշում է որ պետքա դիմում գրի ոստիկանություն եւ մենք լինենք իր կողքին մենք դա անում ենք Հասարակական կազմակերպության ղեկավարից փորձեցինք ճշտել, թե ինչպես վարվի ընտանեկան բռնության ենթարկվող կինը, եթե այլևս ուժ չունի դիմանալու։ Սովորաբար կինը անցնում է ահագին խոչընդոտներով, որը որ գալիս է հասարակության կողմից։ Այսինքն, այս օղակը նորից շրջվում է։ Հասարակությունը չի ընդունում, որ կինը ամուսնու դեմ, պարտների դեմ ինչ որ բան արել, ինքը այնքան ուժեղ պետք է լինի, որ ինքը արդեն այս որոշումը կայացնի, որ ինքը էլ նման ձև չի կարող ապրի։ Ճիշտ է, մեզ մոտ կանանց իրավունքներով քիչ կազմակերպություններ կան։ Շատ դեպքերում իրոք կան կազմակերպություններ, որ ոնց որ նորից մեղադրում են կնոջը այս հարցերում ու կինը ոնց որ նորից երկրորդական տրավման ա ստանում դրանից, որ ոնց որ ես դիմել եմ, բայց ինձ նորից մեղադրում են այս ամեն ինչի մեջ։ Այսինքն նորից են կոտրում այդ կնոջը։ Հարմարվելը ավելի հեշտ է, քան պայքարելը։ Դրա համար, քանի որ կինը տեսնում է, որ այս պայքարի մեջ ինքը մենակ է լինելու, տարբեր կողմերից ինքը նորից խոցանելի է դառնալու, դրա համար միգուցե կանայք որոշում են, որ չէ պետք չի դիմել ի գիտություն մեր ռադիոլսողներին կանանց կենտրոն Շուշին միշտ հասանելի է ցանկացած խնդիր ունեցող կնոջ համար։ Կենտրոնի ղեկավարը շեշտում է, կանայք կարող են գալ նույնիսկ առանց լուրջ խնդրի, եթե ուղակի կիսվելու կամ խորհրդի կարիք ունեն։ 097 253066 եւ 077 Իրանք կարող են զանգել այս հեռախոսի համարներով կամ գրել մեր Facebook-ի էջի վրա Women's Center Շուշի կանանց կենտրոն Շուշի։ Եվ մենք կհասկանանք ինչ աջակցության կարիք ունի եւ կփորձենք աջակցել իրան։ Մայրիկների անկյունում խոսեցինք կանանց իրավունքներից, հաջորդ հաղորդման թեման մանկական գրականությունն է եւ այն մեզ կոգնի բացահայտել Facebook-ում մեծ լսարան ունեցող մանկական գրականություն խմբի ադմին եւ մասնագիտության բլոգոպետ Մարիամ Պետրոսյանը։